با غیر رب العالمینی بی یان ده دعا و ده خازن غیر رب العالمینی کی یان ده حیوانه که وکو جی با غیر رب العالمینی وکی وانه همانیه و شرطیه کم کسی هی پیت حسیت اب چه ده مروف حسیت؟ و بچه مروف زانید که اف نوع شرکیت هین ده مروف خلی این لای مروف بخینید این لای مروف خفیر کرد بر بس تنه یا بس نیه بو مروفی و مرفیر علم شرعی نابد که بس تو واش توقینی او واجب سرته و او چته رب العالمین یک واجب کری سرته تبیا واش داش بخینی و خفیر که او چته حرامش او چته رب العالمین بود یما نکنیش داخل دیر کرد ما هکه مروف نزانید حرامه ما رو دشتف مروف خلی دیر کرد هکه یک نزانید افشور حرامه نزانید خلی دیر کرد خاله ورشته که یه درسته مانع منينا چو شريعتي سرما حرام نكريا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرما حرام لكيا فهند مروف بصمات في هر دو كاب خيني تيوي واجبو سر سرما و عامي قلت يا ما تيوي بكن من مروف بزانيد اوشت حرام تيوي بخيني تخوفير كات كد دفزانيد كي حرام دخول يدير كات و هر ديسا مستحب بيش أبي خير أو سنة مروف بكد تيوي واجب خيني تا تبزانيد بكد اما مروف كونيا نكا رابط واج دانه خولی دیر کرد نه والله ما مشود به ما هم زانی من یه شرک چی هم نزانیم تو نوع که شرک زانی یا یعنی دو نوع زانی اما سیه نوع دیه تهاتی نوشاتن رو تو نزانی این تو بیا چه بکی؟ این تو خفیر کی هر وقتی حذیفه بن الیمان گویی من پسیانا پیامبری تسان الله سلام شری و خرابیا و نخوشیا و فتنه بچه نبود هنده بودم چن بکم اما من اف خو اف بسیارت به هم الله علیه و بهنده بو وقتی اف شغا هاد اف فتنه هاد دبو منی آشکرا بید از بزانم اوه چیه؟ اوه حرامه اوه شرکه اوه فتنه اوه خرابیه دخولی دیر کن اما اکه مروف نزایی دکن فهنده دبینی مروفک ناف مجلس دار نشتیه ناف مجلس دا نه جاره نه دو جاره نه سه جاره ده جاره نه بسری تکمه چه نابید نه بگوره بابه تکمه چه نابید فلان کسی کمه چه نابید بو نزانید نخواندی اخو فیر نکدی اگو چه خو نداره نخواه اکب زانت اوه چیه هنو هناکته و فی آخفل نابجی طبعا هنگی اوه مقصره تو ناف جیه که دابی که جیتا او جیتو تدا صدناتونه هو پتر مسلمانن همو مسلمانن و اهل توحیده نو اهل لا اله الا الله نه و حتى نو نزانی معنى اوچیه حتی نکاتو نزانی سین خواندن غیر رب العالمین شرکه حتی تو نکاتو به حکم به دی نزانی طبعا منو مقصره یکی بشت والله ملا ابو منا نه. هان ملا ما ابو منا گوتیه ملای بو تنا گوت بید ملاش مقصره و توش مقصره چون رب العالمین گوتیه ما هر دوکا یگوتیه ملا و او کسی خدا علم بید یگوتیه واجب سرنگو بو خلکی دیار کن همو دینی و بتایبتی توحیده و بتایبتی شرکی اوه تیوی همو گاوه دست پیکا اه، دینی و دست پیکا بانگوازی و دست پیکا دعوه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر وی دست پیکا وبش تنجشتدي حموت بيود دیار کرد رب العالمين مشتبه إذا أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتبونه و وهنا بس بحثی جیو فلا بحثی ما بصرماناش رب العالمين بيجي ما و جیو فلا و وبصرماناش وردتي أو دین ما بو فرای بوفريكري او علم منی شدای او نعمتك رب العالمين یاد گل من کری از فیره دین کریم علم كريم اف آه، قدره دو امروی كمروف علم شرعي زاني تو قرآن زاني تو حديث بيعمر زاني صلى الله عليه وسلم تو زاني أبك توحيدة تو زاني أبك شركة وبشين يتشابت خولي من نقيني ونبيجي خالكي طبعا أبا رجاء مروفي خيانة الوي أمانتي كرأ رب العالمين داف مروفي خيانة الوي نعمتي كرأ رب العالمين قال مروفي كري هندي هم ملاي هد كتا طبعا شكرانية قلنا كار أو بو خلقي نبجد أفا توحيدة أو بو خلقي نبجد أفا شركة و بيتا سبب هنده خلق ناف في هنده دا و ناف شرك لالي زور ببيتو بدعان لالي زور ببن بو چي ولا فلان ملاي فلان داعي فلان بانخازي چونكي ونيا والله مصلحة دانيا والله بها كما قلت فلان جماعة دي من عاجز بيت فلان طريقة دل دليوال من عاجز بيت فلان دي بحثی من کن ونیم مروف ایماندار رب العالمینی وقت بحث ایمان دارا کدی و کسا کدی و دین خود برابد کن یگوتی الذین یبلغون رسالات الله وَيَخْشَوْنَهُ ولا يَخْشَوْنَ احدا الا الله او کسی دین خود بلغب کد و او کسی راب دینی شخل کبید و کسی ندرسید الا کی نبید الا رب العالمین نبید مادم تو اهل فهندنی مادم حاشیان گمانیه مادم تو مروفک جبانی نبید تو خل بر وشول وظيفة بيغمبرة و شو لو و ماسترين ايك الماسترين عبادتها بشتي توحيده كأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وديني بخلكي بيجي نصيحات بخلكي بكي وبشتي والله اسنابرم بر في جماعة فينا بجم بر فلان حزب فينا بجم بر فلان اه، طريق فينا بجم هذا الدين نيفك شركر نيفك بشارت ورجع قيامته أف همودي هيت بسيارة في ملائكة ورب العالمين دي بشتبارك تويه گناهکاری و گناهوانه مال سرملیته اوه ایک یا دویش سرمش او سرخلکیش او یعنی او ملای مقصر بید او دنیا هکتا و بینکتا و سرونده بید رجا قیامت ده بسیار لحیتا کرد و موقف وی گلک معظمه و عذاب وی گلک معظمه بسیارت وی گلک گلکت گران رجا قیامت و او کسی بسیارش نکد سرمش واجبه ام خو خب بسیار کن سرملای او بجید و مش او هگملای نگوید هم بخو بسیار کرد هم بخو دیراب چید رب العالمین چند جارت قرآن دا نه آیت که فتر آیت که بمگدی فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون يقولي ما دام كنا زانن دبخو بسيارة كي كان أهل الذكر بسيارة بي كاسي كان أهل الذكر بي أهل الذكر رب العالمين القرآن دبو ما ذكر يقولي إنا نحن نزلنا الذكر ذكر قرآنه ذکر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار دل وحی امید بشه تا خدا هود بشتا و بشه تا پیامبر هود بشتا صلی الله علیه و سلم بسیار وینای تکرن و نبود مروف دیوی کسی بچید اوید بجیه هر فلان چت حلال آن حرامه بودت حلاله هر با سید زحمه نبی دلیل چیه والله از بجم حلاله یعنی از بجم دلیل نیه رب نه. نبود یما دیوا کسانا بسیار و کسانا بکن یه گودی فسألو اهل ذکری مروفه که های دراب چیت بسیار روی کد او دی هوای نفسوید بجید اوه اونیه اوه دی آیت قرآن چیز بگم ما منش بسیار ملاکر کر ملا او گوت یمن نه رب العالمین او گوتی بخلیب در فسألو اهل ذکری من هنده نگوتی ما بسیار کن. بکن نگوتی بسیار عالم ها کن. یه گوتی بخو بسیار وی کسی بکن او دی ذکری بچید او دی قرآن بچید او دی سنت بچید هنگی مروف اف گناحات دسر مروف رابط هنگی اف دمروف با مروی حقیل یار بتو تو دی حقیل چی اما هم خو کن و جا بلکی ایکل با ملاش ونیا چونکی ملای های حقیل بجید راستیت بجید دی حقیل چید اما ملاشی های ونیا نبجید ملای خو کر و منش خو کر اما هر دو رجا قیامت ده بسیار المهیتا کرن و هم هر دو رجا قیامت سلامت نابین الحساب جلكاتونت العذاب رب العالمینی، چونك هم هر دو چينا هم هر دو مقصرین. هم هر دو مقصرين لهند واجب سرما هم چه بکن هم بخو بسیار کن؟ هم بخو دیراب چين هم خفيرة دین خوب كين هم خفيرة بشتي انكي مقصرين گناح چیه شرکه کفره تیوی هم زاني الشرك چيه كفر چيه حتى چه لنين حتى نكبينة تدا حتى نكبينة تدا اوا اف مصيبته بسرما هاتي كما خو دیر کن دین خو و هم خو فیره دین دين خو ناكين اما چته دنیا همه هم خو فیر کن. هم قد تقصيرية ناكين تبینی مروفت گره که عمل کفتی ده سحکه ده چیه سر کمپیوتره که سر لابتوبه که یعنی اشتی سر انترنته ونیا او که شاره زورته ده هم شا ناوه کمپیوتره و ناوه انترنته خوی فیر انگلیزیش بی نه بس لغت خوزانی اما فیر غیر لغتیش بی بود بشه تا والا با دنیا ولی هاتی با که هم وین دینه که عالمش پاش کفتیه با که هم وین دینه عیب عیب که نخواه که دی خوبه که مدرسه نخواندیه خو ابتدایی شش ابتدایی خلاص نکردیه چون واش دانه سلام السلام چون واش دانه خلاص نکردیه نه مدرسه خلاص کردیه و نه خواندن خاندیه، بس دبینی خو فیر افنده کرد بو دو بس عیب دار نهیته کرن و خلق بحثی می و نبشته والله تو دنیای ده پاش کفتی یه مستعدینم بو فهنده بو دنیای همه که. بس اوه مستعدنين بين خفيرة چه بكين خفيرة دين خب كين خفيرة قرآن كين خفيرة سنة بيعنبري بكين سال الله عليه وسلم وبتعيبتي او چه همه مهمتره عقيدة خو فير او چه كين اوه رب العالمين يقول يما كعبادات بخده بتنه بيتا كرن فير او چه كين اوه خده يقول يما وشركة وكفرتي بخده دير كين دخل بارزين و خدينا غخكي وشي قبل ما وديد خده دير كين گناه ومعاصرين قناحتي نکن و وخده نزيكيش نكين همید مستعد نیه بهنده طبعا روز قیامت دنیا تیوی ام بزانین باری می گراره اوه هم مقصرین نه اوه همو گوه والله بخیونیا في مسؤوليته بخياس كرو اي دی والله خدت فلان کسی نه والله خدت فلان کسی نه یا همو قوي هر تجيب قومي بيش ده فلان کسه والله خدت ملانه والله خدت نه والله خدت نزاتنا ونيا ونیا هر اي كلمة هم تیرا خود مقصرین هر اي كلمة تيرا خود ام رجا قیامت دی بسیار المهی دکرن حکا ام مقصر بوین ام دی رانا چود یعنی الحمدلله نوگه هم موشتا که بسانایی کفتی تا دین وید گلک بسانایی تا قرآن وید گلک بسانایی کفتی تا حدیث و پیغمبری وید صلی اللہ وسلم گلک بسانایی کفتی تا عقیده حق و یا راز وید گلک بسانایی کفتی تا او دین وید او پیغمبر صلی الله علیہ وسلم و صحابه دوی سوی گلک بسانایی کفتی بسانایی دی بشی افدس خوبینی بسانایی دی شی عملی پیرکی و مروف دی دیرا تو و ثبات سرهبی سر ویدی نی بس که کی چی دوا نیت کم مروی درس بید و مروی توی چی لب کرد توی خماندی کرد هم بو دنیا هند خمادی کن توی بو دینش خمادی این نخو دست مروی و نهید هر وکی ونیا ایکل آخف نت شاعر کل عربیت بیشت او کسی وی درجه بلند دست خواه بینید جشل دنیا بی چل آخرت بید جی سهر اللیالی بیا تبیا شوی رابطه و خمادی کرد اوه دنیای دا ام بینین اوه دوی درجه بلند بینید شوی حتی درنگ نانوی دخینید و خمادی کد و که چیه او چی شوردی کد ده خمادی کد تا درجه بلند دنیای دست خوبه بینید سالت خو سالت نخوشیه همه تحمل دیگل کرد نه بروجا سالا دیگل تحمل گل نخوشی کرد گل کم نفس نکرد گم که گل کم خار نکرد گل واجدار همه گل دیر بینال مالا خو دیر بینال خزم و کس و برادر خوانه همه دکت بزدا چپ کرد بزدا درجه که بلند بخود دنیای بینید و او کسی به هشتیش بید به هشتیش و بصانای نهید به هشتیش او کسی من طلب العلا سهر اللیالی اوه درجه بلند به هشتیش بید یا چپ کرد تیویا خماندی بکد تیوی آخو مهدی بکرد حتی به هشت و بسانایی دست مروی و ناهد بر هندش پیغمبری صلی الله علیه و سلم دبینی پشتی وحی بوهاتی پشتی بیا پیغمبر خوده، آخو مهدی کری حتی مرنه نزانیه معنا رینشنه و معنا اسراحته و معنا تنبلیه چوشته و نزانیه صحابت پیغمبری راز بنا خدا بید هر افنده اولادی هبید هر یه دیهن راچون وقتی جهاده يشوينا جهاده وقت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يدفعين دي ببين وقت بيشول يتهاتي بسيارة بيغمبر كريم الله عليه وسلم يا رسول الله أي الذنب أعظم يا رسول الله أي الأعمال أفضل همه گفته اف بسیار پیامبری کریم الله علیه و بخو خب بسیار وقت بسیار دین خوی کری بسیار عبادت خوی کری بسیار هنده کری کی عمل همه باشتره کی عمل همه خرابتره همه گفته که تو که سیرا پیامبری صلی الله علیه و سلم و حدیث پیامبری صلی الله علیه و سلم دوست تنات دو بینید اول دلیل سر که ریک دینی یا هویه تیویا تو خماندی که حتی چه بکی؟ حتی دین دستوتید اما مروف خماندی نکد ولا مروف تجی چیه؟ تجی عیب و کماتی دلالی مروفی هبن ومروف بشتف لالي رب العالمين شفاعي بكيماتي وراستي که ديمائي كاكا باشنية که که خرابه. هم هر ايكي حس کن. تبي ام وقتك اخو دانين وقتك بخو كخو فيرا شبكين خفيرة دين خب كين خفيرة عبادت كين خفيرة شتى حرام كين داخل دير كينو ونكبد النار بل هندش خدانا كتابه يقولي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يقولي أف آياتا إنا برشة يقولي أف آياتا دليل سر هنده كا هندك شركية هاي هندش تهي شركية وشركة يوفشارتية هر وكيلو كدك ما تفسير كد يوفشارتية كاس نزانيت هوش سر و دیار نیه آشکرا نیه ایلا تیوه تو بچی خفیر کی ایلا خماندیب کی حتی تو سر و شرکی بی و زانی و شرکه دخول دیر که اما هکم تو خماندی نکی و تو دیرانه چی تو نزانی دیتیش بیش بل هندش كيف تفسير داية فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون صحابة و والناف صحاباش ده عبد الله بن که او صحابه اوه پیغمبری صلی الله عليه وسلم بودعا کری قلت يا رب معنا تفيرا معنى قرآن بكي خود تفيرا تفسير قرآن بكي ونيا تشيخ تدانيا تفسيرين هما چترا هما أولاترا هما أولاترا پشني تفسير پیغمبر صلى الله عليه وسلم يهوي هما پیشترا فلا تجعلوا لله أندادا يعني یعنی شيار بن قالي خلقي قالي إيمان دارا كسي نكنا شريك أندادا يعني یعنی أشباها ونظائرا أشباها ونظائرا يعني الشياب الكسي لا إن رزا رب العالمين هو كي رب العالمين لنا كان وأنتم تعلمون هم ظاننيش أبي هم كي كرين بس كيا بس رب العالمين أبي رزقي داد بس رب العالمين أبي شو لدفا مخلوقاتنا هما ريفت بات بس رب العالمين أبي رجال هم رجال رشالات تين تدري وروش آفايش آفات كات بس كيا بس رب العالمين أبي رزقي داد بس رب العالمين أبي صاح كات بس أوا أبي المدينة بس أوا اوانه همه مشرکاش اف اعترافت کرن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم هكا تبسيرا مشركا كربو تقول بيه أو مشركة عبادة صنامات كري كي عرض عثمان شكينا تبجن رب العالمين أنا خدان عزته خدان مازني وأبي علم مزاني هموش تكري ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله هكا بسيارة مشركا كربو كي هم شكينا قالي مشركا قالي أو كسي عبادة صنوات كان دبجت رب العالمين يا متشكري كي صنمتهم بو يا رب العالمين كيف مخلوقاتنا هم تشكرينا دبجت رب العالمين يا تشكري بهند رب العالمين بجت وأنتم تعلمون هم في هند زانن اعترافت كان ك خالق بس رب العالمين رازق بس رب العالمين مدبر بس رب العالمين شنو بشني ده ما بنشكن ده عبادتي بو ايه كدي كان ما دام خالق ورازق ومدبري هو كناسن ممكن بيجي بس رب العالمين رب العالمين شو شيء كنيد فين ده تبقى بزان عبادتش بس ببيده تكرر کسی دیگه که نامید که چه که واسطه که شریک رب العالمینی هنگی اوه چیه؟ اوه توحیده و اوه هات مجور اسلامه اوه اوه تو مروفه که بسرمانه که حقی و راستی اما چی و مروفی افنده نکرد اما مروف ناف شرکه ده منی یعنی اما مروف دی عقلی خوچو دی و او عادت مخالف شریعت چو والله بابا بابا پیرد میو کریه اندی مدیتی هر چون سر فلان قبری او خوب بیا بری گه این در رب العالمین دا خازا قبری کری فلان خدان قبری ایک و ایک ابو بچی کن فلان قبر خدان فلان قبری ایک و ایک ابو مراده هر مراده که بیجی ده بتحاسبی کیره اینا خودت قرآن دا بود یا ناونا رب العالمین ده چه آیت که تو بینید قرآن ده همه یک ده عبایتی به خوده تنب که شیار و کسی دینه که شیار رب العالمین شیار به رب العالمین چه واسطنینه شیار به رب العالمین و کی منوانیه فلا تضربوا لله الأمثال نابدون كتشبه رب العالمين دانه نابد مثال نمونا رب العالمين رب العالمين قياس كان قال كي قال مروفا وقال مخلوقا الشياب من يبتماع بهنده لك باتو سرچه أساس بشولید که كوچيا سر قبري داخازا اه، قبريت كي وهوا رخو بخدان قبريت بيو آن هر ايك مخلوقه كدي أبيت والله دوشتا تبا مهندي ديتي هر رويا يعني أبا هندي ديتي رب العالمين نبوت يما همو قبعك تسعك القرآن يتما اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يقول دیوه هرن أبا خده قوت انگو ديوه هرن أولاد رب العالمين يقول او يا حق و يا راسته همو قاف عقيده و بيرو باورش که همه مهمتر ناف دینی دا سر چه تا کرن؟ سر دلیلت حق و يتراس سر دلیلت آشکرا نه تا آوا کرن سر چه؟ رب مهندی دیتیه هفه چه دليل نیه؟ دنیای دا او چه مهندی دیتی همو ما چه لیکر؟ همو ما بشخو بود بشه الله برا گر عصرینا گون چه هان همه غشیم بوین هان دبیش بشن همه جاهل بوین بنی حاشا اندر بشن همه بعقل بوین وقت مواد کریا هی وقت دیتی اف چتای درس نبو او هندی ما دیتی او عادت بو و پید وقت دیتی بو دنیا ما یا درس نبو و او کل هندگی دا کل نوکنا داد ما همو چلی کرن ما همو آبد نبشخو ما همو آبد نبشخو اما بو مسئله دینی یه همه مهمتر لالی و هندک الوا و هندک مروفا يا هما مهمتر اول بابا پیر خوات گرتی أول هن دیدیت یه نیا و اول ایرانوی تولدت أول دینی و او طایبتی أول عقیده الکل ده تولدتن الدلیل ده تولدتن نیا شرک کی شرکه بیش نچه شرک اوه تیوال قرآن ودگرین والسنة پیغمبری ودگرین صلی الله علیه وسلم توحید چیه ومعنى توحيد چیه و بیش نچه عملی توحید اوه هنگی تیوال اول کیره ودگرین اوه تیوال قرآن و سنت میتوردتن هر وکی صحابة رزبنا خدا لبيت الوير بدتي قال ابن عباس في الآية يعني في تفسير الآية عبد الله بن عباس سال تفسير الآية شد بجيت بجد الأنداد هو الشرك بجد الأنداد بحسي شركية طبعا أنداد جمع ومفردة وندة ونديش يعني تو النظير والشبيه والمثيل يعني ايه كتو وكي بيدك وهكذا دعاء مروفكي كر ودا خازن مروفكي كر اما توكي كي لك وكي رب العالمين لك هكذا داخازة بچيكه كي مروفه كي كير ومخلوق كي اما تهينا رزا رب العالمين بلا تو زمان اخوانا بيجي هم حالته ود بيجي بو چنك رب العالمين قرآن ود بجيت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقال ربكم ادعوني رب العالمين يقول ما دعاء داخازة وعبادتي بس بو كيبك بس الممكن هكذا من أف دعايا مروفکی که رو مخلوقه که چه هب که هبید هم من اینا من اینا درجه که درجه رب العالمين رب العالمين لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور هر دو عثمان همو ملكي رب العالمين ورب العالمين بكيف أخوي عدشتك چيت كده هندک هندك مروفا دي بس كچادته هندکاش دبس كرادته أو يزوجهم ذكرانا وإناثا هندك شر العالمين هل دكادته كل شكرادته ويجعل من يشاء عقيما هندك شر العالمين شيء كات عقيم كات يعني بيه بتشيكه بشيكا نعمل كردان وكجدان وكر وكجدان وبيه كران همو لوليكيا همو إلى رب العالمين هند خدای گویی اوه همو ملکی منه و همو دستی منه دا خازر ملکی از چکم از دمت از چون من گویی نه والله فلان شیخ فلان سید فلان ملا فلان خدان فلان قبری او بچی کردت او یک و یک ابو چیکا من اینا من من کره شریک من اینا رضا رب العالمین حاشا هكا من زمان خوش وانا بجيد اما حال مروفيات بجد مروفي افن ذكر بهند رب العالمين و ومن يدعو مع الله اله آخر يقولي هر كسك دعاء ودخازت قال ايكي ديش بنت رب العالمين دبك والله عزب بوفي كم اما تا خوده از هوا خوب بيبم او ديگه انت رب یه يقولي رب چی گوییه؟ قوتيه نقولي ومن يدعو مع الله شخصا آخر يقولي إلها یه يقولي تكر اله بلا تو بزمان خوش و بيجي هنده رب العالمین بيجي مادم تا او تشتبو من تتكاري امتنه بيجي تبو مخلوق ايكاري تكره چه اله و نیم تا إنا حاشا رزا رب العالمين هذا معنى أنداده يعني یعنی مروف اكي بنتا رزا رب العالمینی هو عبد الله بن عباس عزم بن خدير بيش أو الشركة يعني بيكي بنيات نزيكي رضا رب العالمين حاشا أخفى من دبيب النمل بيش نوع شركة كهي وشارتية نوكي انداتو هوار خبو خدي اه، غير رب العالمين بي نأفا وشارتية أخفى هشتو وبجد ترل ترالچه من دبيب النمل الشينا بيت كولاميريا على صفات يعني سار بركي بركي حليبيت سوداء وهو بركة الرهش في ظلمة الليل والشبكة طاربيد يعني شبكة طاري ونيا و بركة الرهش ونيا و كلاميلا وشكو كان شين بيت وكي دبينيت كسنا بينيد إلا رب العالمين بينيت يا الشافع بخوا طاري وبشتنجي بريش الرهشو ما في كلاميلا وشكو كان شينا بيت وكسنا بينيت وكسي علم بينيا إلا رب العالمين بينيت بر هند خو عبدالله بن عباس یه واینای یه شرک یا هیا و شرطیه تو نزانی ایلا تو خوفیر علم نکی این ایلا تو نچی دی قرآن و سنت را خوفیر نکی قد تو پینا حسی جرا تو هو بچه والله زرین و خاله ونی انا نه ازانم ازانم توحید چیه و شرک چیه الحمدلله برام همون بسرمانین و ما ما شرک نیا هنده او ویگو به نف مجلس اجدا بلکی دوسی آخف نگاب کرد یا دوسی کار اگاب کرد چی تدهوی؟ شرک تدهوی بل هندش عبدالله بن عباس راز بن خدا بسر معنا و آياته بجيت أفايا وشارتية تنظن إلا يتخفير نكي وهو أن تقول بجت أو چيا بجت إيك الواشر كان أو وشارتي أن تقول أحتتو بجي والله يعني یعنی تسيندب خدا بخيني وحياتك وسيندب جينا إيكيش بخيني يعني یعنی از خدا كما و یا كما يام سريتك كما اگه دو دو گناه ناف ایراد هنی دو مخالفات ناف هن یک سین خواندن بغیر غیر رب چه نامید اوی سین در جیان ای که خواند اوه چیه؟ و شرکه و یا و والله و حیاتی که اوه جان اکادیش و نیا شرک اکادیش کرد چونکی خوده و جینوی اینات گل چه دا و کی اکلی کرن چونکی اف و و بجنه للمساواة يعني وكي يكن وكي بجي جاء عمرو وزيد جاء عمرو وزيد هاتن إيه، عمرو وزيد عمرو وزيد هادوك فكرة هاتن يعني مساواة يعني هادوك فكرة هاتن أجور أفش والله وحياتك أفهم سين بغير رب العالمين الشركة وهم يدويش ونيا خده وجيانوي وكي اهلي كرن نيو أفش كيماتية وتنقيص أبوك بذات رب العالمين برب العالمين يا فلانو يا فلان يعني يا هاو كسي وي مقصده وي في اوه يا اوه بجيت اوه شركه و شارتيه تو نزاني إلا تو نكي إلا تو خفير نكي أن وحياتي لأن چه قوتي أجينا خو كما يوم سريخو كما يوم سري كما يا اوه اوه شارتيه خلق نزانيت أغلبا خلق نزانيت كأوه شركه إلا تو بكي إلا تو خفير كي وتقولوا وتقول أيان تبجن لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص إيك دي بجيت والله هكا حاشا ينقو هكا الصير فلان كسي نبو دا شبدي أو تذكر هيتا مالما بس صاي حوكر وسادنا ينوشو مرامي تذكرك لنا قلتي رب العالمين أم باراستينا كرب العالمين نبو شو بحسي رب العالمين لك بس قلتي لولا كليبة هذا كليب اما تصغيرا چيا تصغيره ونيا كلبيه مش نكا سيف فلان كسي نبو ده آه، شويدي دزيكر هنو ده هنا دزيما ولولا البط في الدار لأتى اللصوص انا كسونا سونا نبونا اتمال ده وقت دزيكراتي ونيا دنگ خو اينا داره دا دزیکر هنا مالما اما همو عبدالله بن عباس بشت اوه چيا اوه ان تجعل لله اندادا هی بشت اوه کرنا شریک جرب رب العالمینی ده بو شيء جرب رب العالمین چونکه بحثی رب العالمین نکر نگوتی تقول رب العالمین هکه یعنی یعنی نبو پشتی اینگی ونیا اف حاشه انگو صحیح بيا سبب یان اف قازا یان اف سنا بيا سبب چوش تو نگوتی بس گوتی والله که صنبو دو شوی ذكرين هنا معلومات دیزیا مکن یعنی اگر قاز نبو یا سنا نبو دو شویدی هنه مالما و دیزیه مکن هی گودی تا اوه اینات جال که دا تا لای رب العالمين وهذا ما نزاني هكذا أفنا وخوان بو أف آياته وما تفسير عبد الله بن عباسی ما قلت بو عبد كي نزاني كأبا چیه؟ أبا الشركة هر چندش نابي بلكي شرک تشرك الأكبر نبي او شرك أوامر فيد بتا دل ديني دا بس چو شرك تدانية ما نحق أخو شرك الأصغرش بي چيا ونحق معظمه معصر چه؟ معصر زینه معصر ربای معصر قماره گله گناحیت هین ما روف نزانید گناحوی چیه و مروف خوفیر نکت و علم پی نبید مروف دیکت خلا مروف برای چونیه اما ماستره گلک معاصره بلکه اگر بکتو که یکی خواهد جایب گرتی بکتو این کاریا تب که بشه دوانیه که تو بیجی یکی بسری تا انگورا بابه من انگورا بابه تا والله اما معاصره القماره اما معاصره غیبه اما معاصره زینه اما معاصره عرق بخاره معاصره پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم بما آیت که بینه که پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم نوه عرق بخاره که بیده شرک بس يقولي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك نو ده بغير العامين يقولي الشركة بس يودي نقول يا شركة واصل اما همو سبب چه مرف ده بجي این کاری الواشورا نکرد و مروف عجایب گتی بید ما علم نخواندی ام خفیر نکن هم خفیر علم شرعی نکن نخو چه شکت دانیه سین خواندن بغیر رب العالمینی جلك گلک ماستره ان قمار کرنه گله گله ماستره لزینای گله گله ماستره عرق بخوانه گله گلک ریبای هر چند دو همو گناه ناوین مروف خو او خونه خو نیزی و بکت. بس مقصد ما اوه مروف بسرمانتی برابزاند کی گناه همه ماستره کی گناه حد بر ویدید بروادانه خونه پارزی. چون کی جاره هی تو نزانی جا ایک ده استیحانه پیکد تو سفکاتی پیکد واج دانه ده تیش بیده و تیش بیده دیمایه ده گناه حکدر که چه؟ در که ورب العالمين چه بيجيد بو شركه بيش إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رب العالمين الشركه خوش نابد قط فهند عندك علماء چه بيجن بيش إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بيش أو كس الشركه بكات رب العالمين چه جاء خوش بيت؟ ما دام توبه نكري هكا توبه كرا رب العالمين دي خوش بيت بس هكا توبه نكر وسر في الشركه مر جاء چه الأكبر بيت چه الأصغر بيت رب العالمين لا يغفره الله له طبعا خب مين لي خوش نابيت هكا الشرك الأكبر بيت حتى حتى تذكير دويت نف أغير جهنم بيت هكا الشرك الأصغر بيت رب العالمين لي خوش نابيت حتى عذاب أخوت خبت خطرة إن الله لا يغفر أن يشرك به وآياتيش هو بحث الشرك الأكبر وأصغر نكريه بس يقول خدير شركي خوش نابيت هر کسی که بی رب العالمین بر هندش خدا اوجت هما پتر هما تأکید کردیه سر پیغمبری صلی الله علیه وسلم و سر ما ایمان داره مسئله شرکیه و تیشیه من شرکیه نکن هو خدای بود یا پیغمبری صلی الله علیه وسلم لئن اشرکت يحبطن عملك یا محمد صلی الله علیه وسلم خود تو شرک بکی که چند قدری هیلالی ما او عملت او قدرت همو دی چرهت همو دی پیج بیتون آمری رب العالمین قد چجرا تساهل قلبه گناحه دانه هاتیه کرن گناحه دی ما گوتی و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء ای که شرکه نکرد هر گناح کادی و چتف لاری رب العالمین توبش نکر بید بتوبة أما همون بحثين ده بتوبة شو بيت رب العالمين رلاني رب العالمين سر في جناح مر بيت بل كرب العالمين يك هالشي بكت يك هالبته بحشت ولا خوش بود أما خدانا الشركة شو جرى رب العالمين يخوش نبت بهند مرفت يرزاني شو الشركة دخول دين كين وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئته مش هكذا قلت برادر خو مش هكذا خدي حسكت تو حسكي ما شاء الله وشئته یعنی که حس کرنا خوده و حس کرنا برادر اینا که برانبر یک هوا عبدالله بن عباس بجد هو الشرك أخفى من دبيب النمل هي بجد بشارتية تنظن إلا تو نخيني إلا تبقى خفير كي ما وني أفا زورة والله من خده أيوتوه هي اشتا من أب خده گرما ويبتا گرما هكا خده نبو تو نبوي هي أفا هر دوك عبدالله بن عباس بجد چيا بجد إنانا برانبر يك بجد شيار به أبش نوع كل شيء نوع كل شركية نوع كل شركية وقول الرجل لولا الله وفلان بشتيان يحتملوا فك بجد هكا خدي نبو وفلان كسيش نبو يعني از دار نكمرم بس هكا خدي نبو وفلان كسيش نبو اوش يقولي اوش تا فلان كس إنا قال كده إنا تقرب العالمين اوش چيه اوش جورة الشركية هرچند اوه همو هک خدا نوی وقتی به ند کرد عقیده و بیرو باوراوی اوه بید که اوه ربعانیه یه سبب اوه دی بیده شرق الازغار بس هک بجید عقیده و بیرو باوراوی اوه بید بجد والله اوه ونیا هندی رب العالمینی پیچه بید اوه شرق الاکبره و اغلب المروفه اوه نه نامجن و اینیتی نامجن بس هرچند در خوب و اینیتش نامجی هر چیه هر شرک الازغره نونووی عبدالله بن عباس یکی شرک لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك يا عبد الله بن عباس بيش الشيار فلان كسي نين تقرب العالمين ده نمش هكا خده نبو و تو نبوي هكا خده حسك كد تو حس كي بيش دبا اخفنا نبش فلاني نكت ده مروفا نكت بس بيش هكا خده نبو يان ما دهت جيرا باش باش ونيا بلكي بلکی ده بيت اون جيرا باش باش ده بيت تکنگی درسته تو بیجی با آخفنانه خب چرا درسته تو بیجی بیجی هکا خوده نبو پشت هنگی تو نبوی هکا خوده حسکت پشتینگی پشت تو حسکت کرد هی اوه او اینا بر رب العالمینی اما هکا دو گوته خوده حسکت تو حسکت تا هر دو گوتی اگلی کرد چونکی اف و و نف لغت عربی دو چیه و مساواتیه یعنی بو اکی اگلی کرنه فهنده مریده بسماتی بی آخفنت خوب یار بید خاصه دعم آخفنت درباره که تینا کرن درباره رب العالمینی تینا کرن همو آخفنا خود آخفناش دا تبی همو قوي رب العالمینی یا آخفناوی هما بلند تربیت هما قدر تربیت نابد مروفونیا آخفنا کرد و ونیا که بیت سبب هنده ونیا مروف ایکی بیت دیگر رب العالمین ده هر چند انیت مروفی چه نبید انیت مروفی اولیش نبید بس دیگه مروف همو کسی که هم دنیای دا والله المثل الاعلا دنیای دا وقت مروف چی دیگل ایکی مازنه که آبید یان مازنکی مروی یه دی مروی را دی او گل مروی آوید هر نکه هوا بید وقتی مرو چید گل وی مازنه تا هوید دی مرو سحکته بلکی شوه همه ننوید بس دی سحکمه که دی از چه آخفتن برام بری بیکن به چه آخفنه برام بری کن دا چه آخفنه خلط نکم و بیاریس نکم صبح نبیتا کیماتی بو من برام بری بی کسی اما مازنکی کریا مروی که مازنک دنیایه بلکه خور رئیسیش نبید بلکه مروی که عادیش بید مسئول گلت هزار آخو کردش چه بیجمه چنا بیجمه بس دانه کفید چو آخفنت کرید برانبری بی کسی نکه چونکی مروفکه چیه؟ مروفکه مازنه الله المثل الأعلى مروفيش برنبري رب العالمین رب العالمین همه ماصرة او حق سرمه های کسی او حق نه أو نعمتت أو قلمتت کسی او نعمت قلمنا كرينا مبرهند مروف ایمان دارش تبيا سح کرده چه أخفناك هما جوان ترى همه ماصرة بو که داند؟ بو رب العالمینی داند و آخف نکه بزانید کیماتیات دهی تنقیص بو رب العالمیت تدهی تیجا چه کرد؟ تیجا دیر کرد و نکد چونکه او حق و او نعمت رب العالمین گرمه که قد کسی گرمه و ما بیکم من نعمت فمن اللهی هر نعمتك بونغها بيت هر باشك بونغها بيت همون لالي كتن همون لالي رب العالمين تن بيجيك عبد الله بن عباس أخير شو ودي قلت هذا كله به شرك وتعرف آخفنا همو شنا همون شرکن اف آخفنا و همو شرکن و هر وکی ما گوتی و نیا جاره های بیده شرکن اکبر جاره هایش بیده چه؟ بیده شرکن الازغام و ایمان دار تیوی خوفیر افنده کن خفیر کن چجا نبیجینا کسی و نیا ما شاء الله و شئتا حکا خودی حسکت و تو حس حکا ما هر گوتی بجا هکا خودی حس پشتینگی تو حس کد که خودی نبو و تو نبوی نکه اسمر بوما نکه اس غزی بوما نکه از تعین نبو ما نوکه از یه بی جلگ بومه، ما نوکه از بی پاره بومه، نه مروف بلا نبشنی اگه خوده نبود خوده نبود تو نبوی اما تهر دو کرنا برانبری ایک هوا عبدالله بن عباسی بوده هادا کلهو بیه شرکن بشه اگه خوده نبید پشتی هنگی تو نبوی اگر هنگی تاو اینات بر رب العالمینی ده، و تاو کرا چه؟ تاو کرا سببت چون که رب العالمینی دلیوی نرم کری حتی و کرد حتی به هنده بو بو ایک دینه بو بو تا بو ما همه واشته باید در رابطه بکرد و ونیا و نیه همه همو کسی که یتهین لی باشتر یتهین لی عالمتر بس وقتی رب العالمین دلوی نرم کری و هاتی اف باشید گلته کری اف همو رب العالمین یا به هنی بجه که خوده نبو پشتینگی چه نبوی؟ پشتینگی تو نبوی یا بجه که شرطه نبو پشتی اگر رب العالمین نبو پشتی اینگی فلان شورتای و نیه از پاراستم آن مالما پاراست آن دیزیکه بلاوی دیزیکری من بکر آن بلاوی مجمین من دیگه کرد نبو جب که خدای نبو فلان شرطه نبو فلان کس شم نبو اگه هنگی مروی هر دو چلی کرن مروی هر دو کوکی اگلی کرن عبدالله بن عباسی رازو بنا خود ربید اول نشمدار که مروی مسلمان آخفنه خدا تیویه هشیار بید چونکه هنده شرک هی یا یا وشارتیه مروف نزاید ایلای تبيا مروف دي علم الشرعي راب شده بخو بخينيت حتى بي حسيد وقت مروف بي حسياش تبيا چبكه تبيا مروف خو فير كد ايك دبش والله ما از فير بين هنده سال هم هر رد بجينه هم هر بجين والله هكا تو نبويو هكا خده نبو تو نبوي لان هكا فلان کس نبو پشتینگی اگر رب العالمین نبو پشتینگی اگر رب العالمین و فلان کس نبو نو که هون مناد بوا تیگه مروف خو فیر کد هم هنده سالا فیر بوی من ازانیه نو که دی چی که دوکان اندیب شین ده خوفه کن وقتی ما که خلط کرد ونیا جارا دوی جارا سه جارا چاره ونیا بیرا خود و بینی نفر و بزای ونیا اف آخفنا و جوانی و کیماتی و تنقیص ابو رب العالمینی و عبدالله بن عباس راز من خدا بیگوتی و شرکه مرو بسما تیبا خلوه گناحه چه بکن تیبا خلوه گناحه دیر کن تیبا مروف ونیا بیت اهل لا اله الا الله وقتی گوتی اهل لا اله الا الله یعنی تیبا چو شرک ناف مروفی بید، قد اوان ناوه شرک بید اوان ناوه کفر بید تیبا ناف عقیده مروری ناف دل مروری دار ناف عمل مروری دار ناف زمان مروری دار ناف آخر آخفرین مروری دار چوش رفته دا نبید حتی مروف چلی تید حتی مروی ای کل الوعد خدا اهل اخلاص و اهل توحید و رب العالمین رحم خوب گل مروری دار کت مروری مروی چلی بکت مروی ناف بحشت دار و مروری راضی بید أود دی شاء الله بلا منك أبو درس دی و صلی الله و علی خیر خير محمدی و علی آله و وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمین Thank you.